Assalamu alaikum wa rahmatullah Čujete me Dragi i poštovani moji Ajiva Allah vas nagradio svakim hajnom Allah vas nagradio svakim hajnom Taj Neću vam eh, Nećemo dužiti sa uvodom Samo ćemo reći Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد ياتي إن شاء الله تعالى pošto sam se juče već malo tako obratio Taj, da li se sada bolje čuje ehi? Ako, znači, do mika mi je, pošto kada približavam, ja, kada ga približavam, znaš, pa čuje se šuškanje. Dobro, evo, približio sam ga do maksimuma. Znači, približio sam ga do maksimuma, inša Allahu ta'ala, u želji da vi bolje čujete. Tajib, e, draga braći i poštovane sestre, znači večera se obraćam e, kao što sam vam juče obećao zbog one potvore i laži koja je iznesena na mene prije neki dan u e, omladinskom časopisu SAF. Znači nije ovo bilo kakva potvora. Znači kada su nas potvarali, kada su nas napadali, kada su nas prozivali, nikada nismo osjećali za potrebno da uzvraćamo, da se prepucavamo u želji da sačuvamo inša Allahu barem ono malo što je između nas ostalo od Islama i imana inša Allahu e, međutim druga strana to nije ispoštovala te je nastavila sa svojim agresivnim i drskim napadima da bi juče ili prekjuče e, ti napadi doživjeli svoju kulminaciju kada su oni mene e, direktno postočili kao glavnog i odgovornog na portalu Put vjernika. Dakle, ja ću večeras, inša Allahu govoriti na tu temu i molim sve ovdje prisutne koji se ne slažu sa našom metodologijom rada. Nažalost, se ne slažu jer nikada nismo imali priliku da otvoreno porazgovaramo o tome zato što uvijek neko stoji tamo iza one železne zavese i ne dozvoljava nikome jel da, da čuje suprotno mišljenje ali ja bih vas zamolio Allaha radi i radi sprečavanja daljnjeg širenja ove fitne jer dosta nam je fitne luka dosta je više problema razmirica i nesuglasica dosta je više obračuna i međusobnog napadanja jel da iako postoje greške mi smo uvijek govorili da je za svađu potrebno dvoje, znači greška nije samo s jedne strane, greška je obostrana i kamo sreća da su naši neistomišljenici imali dovoljno hrabrosti i odvažnosti da tu istu stvari priznaju. Znači stvar je dostigla kulminaciju kada je njihov e, specijalni propagator po imenu Ezher Boganović u ime njihovog časopisa, jel da, u ime njihovog časopisa napisao to što je napisao, a što može predstavljati direktno ugrožavanje znači moje slobode, mojeg autoriteta, mojeg integriteta i moje časti kao inša Allah vjernika u Allaha subhanahu wa ta'ala. A velika je stvar kada čovjek nekoga kleveti bez ikakvog dokaza, a još je gore kada ga nakleveti a svjestan je da ono što govori je laž i podvala međutim gospodaru subhanahu wa ta'ala prepustamo cijelu stvar na emanet a vi budite ljubazni i strpljivi te me saslušajte inša Allahu ta'ala ono što vam s ovog mjesta večeras namjeravam eh, reći i nadam se ponovo znači ponavljam nadam se da će e, redakcija Safa na čelu sa Semirom Imamovićem i Ezherom Beganovićem znači ja večeras govorim o Ezheru Beganoviću Semira Imamovića neću spomenjati zato što je on njegov direktni duhovni mentor jel da ali neću ga spomenjati zato što se on direktno nije obratio ovog puta na moj račun jel da ali svakako spomenjem njih dvojicu jer su oni kreatori te politike dok se neću ostalim članovima ovog časopisa baviti sve dok nas i oni ne spomenu u negativnoj konotaciji a gospodaru se nadam da će se suzdržati e, takvih e, avantura draga braćo i poštovane sestre kogod bili gdje god bili bez obzira da li se slažete sa našom metodologijom djelovanja ili ne. Dakle, obraćam se svima vama, te vas toga molim da pažljivo sastušate ono što ću vam reći, Allah vas nagradi o džennetom. Znači, ovih dana je u magazinu SAF, svima vama dobro poznat SAF, koji sebe naziva islom, i omladinskim islamskim časopisem. Znači ovih dana je u magazinu SAF objavljena vijest koja je svakako djelovala skandalozno i šokantno, ali i izuzetno privlačno bolesnim dušama koje svakodnevno postavljaju zamke vjernicima, to jest običnim smrtnicima poput mene, koji vam se na ovaj način obraćam. Prije svega da vam se predstavim, jer vidim da sam u zadnjih nekoliko godina izuzetno atraktivan službama sigurnosti i bezbjednosti Ezhera Beganovića i njegovih istomišljenika i vidim po internetu kolutaju koje kakve neistine o meni, čak i kada je u pitanju moje nacionalno porijeklo, nazivaju me Romom, nazivaju me Ciganinom. Jučer sam imao priliku na Facebooku, da na Facebooku časopisa SAF, sa SAF pročitam, jedan izuzetno, izuzetno rasistički jel da komentar, jel da komentar kako, ja, kako ja potičem iz ciganske porodice i tako dalje i tako dalje. Jel da? Pa da stanemo jednom za uvijek inša Allahu Teala tim e, idiotizmima i glupostima što se e, lično mene tiče, osjećam se dužnim da vas inša Allahu Teala u kratkim crtama upoznam sa samim sobom, a i sa svojom kratkom biografijom. Zovem se Husein Ademi. Braća me znaju kao je Vujdris. Živim u Skoplju, u Makedoniji. Broj telefona mi je 00389 77 607324. Živim na ulici Afus Pašina, broj 11 Živim u centru Skoplja, kogod želi da me posjeti, dobrodošao je Šerijatskim naukama se bavim 24 godina Inače sam rođen 1969. Napunio sam 44 godina i ušao sam u 45. godine 1989. nakon završetka Jugoslovenske narodne armije krećem putem znanja te sam u septembru iste godine upisao Jemanije medresu u Damasku. U toj medresi je učitelj hadisa bio jedan od najpopularnijih muhadisa današnjice, šejh Abdul Qadir El Arnaut naše gore list imajući u obziru da je bio albanskog porijekla a ja sam za vašu informaciju od oca Albanca i od majke Srbijanke otac mi se rahmetlija zove Idris majka mi se zove Ružica koja je primila islam i sada se zove Rušdije znači imajući u obziru da je šejh Abdul Kadir Arnaut eh, bio albanskog porijekla, iskoristio, iskoristio sam priliku te sam u narednih dvije godine od 89. Dakle, od 89. sve do 91. godine redovno posjećivo šejha koji nam se obraćao na albanskom jeziku. Nakon dvije godine boravka u Siriji, Ja sam upisao šerijatski fakultet na Amanskom univerzitetu sa diplomom moje srednje škole koju sam svakako završio u Jugoslaviji. Upisao sam odsjek akida i komparativne religije. U Jordanu sam bio sreće da sam upoznao eminentnog učenjaka Muhaddiha, šejha Nasirudina El Albanija, naše gore list koji je također govorio albanskim jezikom. Također sam u narednih dvije, tri godine išao u posjete šejhu Albaniju i od njega sam veoma mnogo naučio. O tome da sam bio redovan posjetioc šejhovih međlisa mogu posvjedoći i studenti koji su bili u to vrijeme sa mnom. O mojem redovnom prisustvu kod šejha Albanija postoje čak i audio zapisi i kog god je zainteresovan može ih veoma lako pronaći na YouTubeu i čuti mene kako razgovaram sa šejhom Albanijem u više navrata na albanskom jeziku. Džumanske namaze smo redovno klanjali sa šejhom El Albanijem u mezđidu Salahuddin u Amanu, gdje je u to vrijeme imam i hatib bio šejh Mohamed Ibrahim Šekra, poznat po nadimku Ebu Malik, tadašnji kraljevski savjetnik za vjerska pitanja. Ovo je šejh branio vlastodržce i s vremena na vrijeme je bičevao šejhove poput Ebu Muhammeda el Magdisija i Ebu Besira, primjera radi samo, optužujući ih za tekfirizam sve do trenutka kada ga je uzvišeni Allah uputio u istinu te se prihvatio stava ovih šejhova i javno im se izvinio za nepravdu koju im je nanio. Također, koga to interesuje, a govori arapskim jezikom, može pronaći na YouTubeu neka samo upiše šejh Muhammed Ibrahim Šekra i vidjet o kakvom se e, eminentnom učenjaku radi. Bio sam u prisustvu šejha Ibn Baza, kojeg sam iz njegovog mežide u Mekiji izvodio dok me on držao za ruku, rahmetullahi alej. Bio sam u prisustvu i dugom razgovoru sa šejhom Seferom Havalijem u Mekiji, Bio sam u razgovoru sa šejhom Selmanom El Audetom koji je na postavljeno pitanje 2000. godine u hotelu u Meki u vrijeme dok sam sjedio odma do njega u vrijeme dok sam bio predstavnik svjetske islamske omladinske asocijacije i organizacije islamskih vakufa znači predstavljao sam Nedvetul Alemije Liše Babil Islam i Vakful Islami sam predstavljao U to vrijeme Šeh Selman ispred mene bio upitan da li opravdava takozvane samoubilačke napade u Palestini. On je tada u našem prisustvu pred više od 300 prisutnih hađija odgovorio to nam je najbolje oružje koje posjedujemo. Ovdje sam posebno spomenuo Selmana El Audeta jer se redakcija Safa mnogo puta navraća na njegove društvene analize i neka njegova lična viđenja pojedinih problema u islamskom svijetu. 1996. godine postao sam redovan nastavnik u srednjoj teološkoj medresi u Beču, Omer El Faruk, koja se u to vrijeme nalazila pod okrilje Visokog Saudijskog komiteta za pomoć narodu i izbjeglicama Bosne i Hercegovine. Istovremeno sam godinu dana bio redovan hatib, hatib, u Mežidu Ebu Hanife koji je bio glavni centar okupljanja bošćanskih muslimana i muslimana drugih etničkih pripadnosti. Tako da ljudi me poznaju i nisam anonimus. U spomenutom komitetu smo pokrenuli islamski časopis Hilal koji je u to vrijeme bio u domenu naučne fantastike za amatersku redakciju časopisa Safu bio sam izuzetno u izuzetno korektnim odnosima sa aktivnom islamskom omladinom u to vrijeme, a i Imadu Dinel Misri mi je nudio hudbe u Bočinji, što sam jednom prilikom drage volje i prihvatio. To je bilo davne 1997. godine. Allahovom voljom sam preveo veliki broj radova sa arapskog na bosanski, a i sam sam autor velikog broja knjiga, a posebno kratkih tekstova i analiza vi koji u svojim kućama imate zbirku knjiga, porodična biblioteka u izdanju Saudijskog komiteta, neka znate da u toj zbirci ja lično imam nekoliko svojih ličnih prevoda. Dakle, ja nisam anoniman mrav kojeg ljudi ne poznaju, kao što to neki zlonamjerni ljudi iz Safa i njihovi istomišljenici tvrde. Naprotiv, iako sebe smatram običnim smrtnikom i velikim griješnikom, moram istaći da je Allahova blagodat bila te sam bio jedan od prvih daja na bosanskom gornom području kada je u pitanju menheđ sunneta poslanika alihi salatu wasalam i oni koji me bliže poznaju dobro znaju da sam uvijek radio na ujedinjavanju muslimana a i to da sam uvijek bio protiv nesuglasica i razmirica posebno među dajama koje voljam da provjeri kompetentnost mojeg znanja može mi se slobodno obratiti u bilo koje vrijeme i ja sam spreman za bilo kakvu javnu diskusiju bilo koje islamske mesele i to je ono što vam u kratkim crtama imam reći o meni u nadi da ćete to prenijeti ljudima da nas dalje ne vređaju i tako dalje i tako dalje dragi poštovani moji kogod bili slagali se sa mnom ili ne već nekoliko godina unazad časopis SAF proganja mene i moju braću Daje unijeti razdor i smutnju među Allahove robove. Dakle, govorim samo o tekstovima i o njihovim autorima koji su nas u nekoliko navrata spominjali imenom i prezimenom i huškali su na nas svakojake službe bezbjednosti i sigurnosti po uzoru na njihove predvodnike iz redova arapskih vladajućih struktura koji su putem u navodnicima velikih učenjaka zagorčali život osvjedočenim islamskim velikanima, a uništili su život njihovim porodicama. Zadnju niz, u nizu autora, koji koriste svaku priliku da nas predstave kao krvoločne tekfirske zvijeri bez ikakvih argumenta s njihove strane, jeste i dotični Ezher Beganović koji potpisuje tekst u kojem napada mene i moju braću. A mene je krunisao kao glavnog i odgovornog već će biti reč čega i kako. Ja lično smatram da je ovaj čovjek olicetvorenje zla i nesnošljivosti prema svemu onom što se ne slaže sa njegovim mentalnim profilom, a ne njegovim naučnim islamskim kvalitetom. Jer on takav kvalitet i ne posjeduje koliko god smo se trudili da u zadnjim godinama ne uzvraćamo Safu i njegovim otrovnim perima u želji da ne produbimo i tako veliki jaz između muslimana BiH, ipak čaša je prilivena jer muslimanu je zabranjeno prešutiti laž i potvoru i to strpljivo podnositi jer se na taj način pomaže razdor i smutnje u redovima muslimana. Naime, kako je svima poznato, redakcija Safa već duže vrijeme traga za odgovornima u internet portalu Put vjernika, jer se nikako ne mogu nositi sa kvalitetom i objektivnošću tog medija, jer je to njima direktna konkurencija po pitanju shvatanja određenih islamskih pitanja. Ja to tako posmatram, prateći rad i portala Put vjernika i elektronskog izdanja saf Svakako je važno napomenuti da se i sigurnosne službe Balkana bave istraživanjem ko stoji iza ovog portala, da bi oni njemu stali na rep. To govorim iz iskustva kada su me privodili na informativne razgovore, a i srpsko, hrvatsko, bošnjački mediji non stop bruje o tome. Dakle, uloviti odgovornog u tom portalu je zaista senzacija i velika stvar za te službe i njihovog istomišljenika Ezhera Beganovića, za kojeg sam čuo da je svršenik medijinskog fakulteta, dok sam danas čuo, kako to nije tačna informacija, već je u pitanju svršenik političkih nauka u Sarajevu. I ovu informaciju nisam potvrdio. Međutim, onda mi je sve bilo jasno, jednostavno nije moguće da onaj policijski riječnik kojim Ezher Beganović piše, bude odlika insana od islamskog znanja. Ezer Beganović je napisao tekst u kojem je direktno mene proglasio kao odgovornog na internet portalu Put vjernika i tvrdi kako je eto konačno došlo vrijeme da ja preuzmem odgovornost za svu štetu koju sam nanio muslimanima sa ovih prostora. Da njegova budalaština bude veća, ovaj policijski amater u tekstu koji je napisao prilaže u navodnicima nepobitan dokaz kako je njegova tvrdnja istinita i ja sam htio da vi ovdje preslušate njegov famozni eh, onaj famozni snimak od 7 minuta kojeg je on namjerno i tendenciozno ponudio u elektronskom izdanju SAFA. Međutim, ne znam da li nam to vrijeme dozvoljava, pa bi vas zamolio da me saslušate inša Allahu Teala i da na kraju a na kraju mojeg izlaganja jedan od naših opova će vam pustiti taj snimak u trajanju od svega 7 minuta. Znači, on je dao snimak razgovora kojeg sam ja imao sa jednim čovjekom kojeg ne poznajem, nisam ga nikada u životu vidio, ne znam odakle je i ne znam odakle se taj čovjek javljao. Ovaj razgovor je vođen prije, ako se dobro sjećam, prije dvije godine. Ali eto, špijunska organizacija Ezhera Beganovića je uvidjela da je sada trenutak to iznijeti na svjetlo dana. Ja ga pitam odakle mu snimak, kako ga je nabavio i zašto ga je tako blesavo idiotski iskoristio, a svima vama savjetujem da dobro poslušate o čemu je bila riječ, te da dođete do zaključka da veze nema s potvorom i klevetom koji je ovaj čovjek meni pripisao. Šta su u stvari oni htjeli da iznesu protiv mene? To je jedan razgovor običan između mene i čovjeka koji je otvorio paltok sobu u kojoj je pustao dersove naših daja, kažem naših daja, da se ne pravimo ludi i mutavi, jel tako? Jer nas u drugim sobama ne slušaju, ne pustaju, jel da, kao što i mi ne pustamo druge u našoj sobi. Ne zato što ih mrzimo ili ne podnosimo, ali zbog prirode nesuglasice koja je između nas daja. Ovo je čovjek koji je otvorio paltak sobu i pustao dersove naših daja. Ja na tom snimku spominjem, razgovaram sa njim, i tražim od njega da se pridruži radu naše paltok sobe kada već pušta naše daje, a naša soba u to vrijeme nosi ime put vjernika, put vjernikla. Znači, dakle, govorimo paltok sobi na tom snimku. Ja nigdje ne spominjem internet portal, već jasno govorim soba, soba paltalk, slušanje naših daja. Ljudi koji imaju imalo iskustvo sa paltalkom, znaju da su u posljednjih 5-6 godina na internetu bili razni sadomazohisti koji su pražnjenje njihovog idiotizma i životne frustracije zbog njihovih ličnih neuspjeha pronašli upravo tu na palu da bi demonstrirali njihove mišiće napumpane sotonskim proteinima i džavoljim bjelančevinama što je kod njih stvaralo dojam superiornosti i nepobjedivosti kada je taj anonimus otvorio paltok sobu, čak mu ime nisam znao, ja sam potražio od njega da se pridruži radu naše paltok sobe i to se jasno čuje na snimku u želji da se snaga dave nerazvodeni i ispari u većem broju paltok soba. Simptomatično je to da u jednom trenutku ja tom čovjeku kažem da ukoliko ne prihvati pridružiti se našoj sobi, mi ćemo upotrebiti drugu, drugačiju metodologiju. To je Ezheru Beganoviću i slušalcima koji nisu bili upućeni u problematiku zvučala kao opasna smrtnja prijetnja. I to je karakteristika u navodnicima nas tekfirovaca, je tako? Ali to je obična glupost. Ja i nemam pojma ko je bio taj čovjek i gdje je živio. Neki od opova su mi rekli da se navodno javljaju iz Australije i eto ja sa svom svojom siromaštijom poleteću poput kakvog komarca i tamo ću ga naći izbiti mu zube. Ovo ograničenost nekih umova neću komentarisati, dragi poštovani moji. Ono što sam ja htio preduzeti je ono što smo inače radili sa opovima koji nisu htjeli prihvatiti politiku rada u našoj paltog sobi, a to je kako smo i ranije nekoliko puta javno odradili. Svi to dobro znaju da upozorimo slušalce da ne posjećuju tu sobu, jer smo smatrali da je vlasnik te paltog sobe čovjek koji svoje mjesto u svemiru traži u pogrešnoj galaksiji. Ništa više, samo to. I pametnim ljudima koji će čuti snimak, jasno je ko dan o čemu se govori, a ne o nekim smrtnim prijetnjama. Ja nisam nikada u životu Allaha uzvišenog pozivom za svjedoka, ni jednom muslimanu pretio niti sam prstom uperio u njega da ga kakvo zlo pogodi. To ne doliči običnom muslimanu, a kamoli čovjeku od znanja, međutim Ezheru Beganoviću i njegovim istomišljenicima i Safa to ite kako ide od ruke. Na tom priju prokrijum čarenom snimku, koji je sniman bez moje suglasnosti i znanja, Ja nigdje ne govorim kako sam glavni i odgovorni na internet portalu Put vjernika, već jasno spominjem termin naša soba. I kada govorim da sam emir, mislim na paltok sobu i to se jasno čuje jer je razgovor sa tim anonimusom s druge strane žice na tu temu i samo na tu temu bio. Naprotiv, ako Ezher mene krivi da ja huškam nevinu omladinu, da gube svoje živote, nevine živote na ratištu u Siriji, sram ga isti bilo. Zar se na snimku jasno ne čuje kako ja ne dozvoljavam? Ja kažem, čućete snimak, ne dozvoljavam koje kakvim avanturistima da se šetaju u našoj paltok sobi i da javno njihovim provokativnim, i zlonamjernim riječnikom navodno pozivaju u džihad, što će svakako našem timu paltog sobe nanijeti štetu i naglašavam da to nije metodologija našeg djelovanja. Šta tu nije jasno? Kako je ovaj policijski amater Ezher Beganović došao do zaključka da sam ja glavni na portalu Put Ali on dobro zna da svjesno laže, i podmeće neistinu jer je Safu potrebna senzacija jer su nemoćni protiv dave istine mislim na našu davu ne mislim na davu portala put vjernika i jednostavno ne znaju kako da nas poraze i pregaze pa se služe ovako idiotskim i blesavo amaterskim pokušajima da kod neupućenih ljudi izazovu mržnju i netrpeljivost prema nama jer malo je onih koji se razumiju prate i prate aktivnosti paltog soba na internetu. Čak je ispomenuo ovdje prisutnog opa Sejhana i u tekstu njihovom koji su u, medij, u elektronskom izdanju od, o, objavili protiv mene i moje braće, u tekstu do 17.00 jučer stoji kako je moj glavni čovjek, moja desna ruka, čovjek po imenu Safet iz Zenice je, poznat je kao Sejhan i on dolazi iz Norveške. Da bi nakon nekoliko sati popravili tu njihovu laž, kada, ih je, kada su ih špijuni njihovi obavjestili i rekli su da se radi o Safetu iz Zenice koji živi u Bazelu i djeluje u Švicarskoj. U maniru policijskog inspektora i pravog medijskog propagatora, što i jeste Ezherova uloga u Safu, ovaj čovjek izlaže mene i moju porodicu i porodice moje braće stresovima i traumama koje će se možda uskoro dogoditi ne dao Allah, a Allah najbolje zna budućnost. Još da kažem i to da je njegova glupost dokazana kada Sejhana okrivljuje da je moja desna ruka, a Sejhan je op u ovoj sobi. I onda je svima vama jasno da čovjek govori o internet sobi koja u to vrijeme nosi ime put vjernika, jer je Sejhan op u toj sobi, a nigde se Sejhan ne spominje na internet portalima. Danas ovi obrijani iz Safa, što zagovaraju selefizam i slijepo slijeđenje saudijske uleme, javno su se distancirali od islamskih praktičara izjavljujući kako oni nisu vehabije, znači safovci, ali ima ih oni koji jesu i to su tekfirovci, to jest mi. Jesu li to izjavili zbog straha od državnih institucija ili zato što su ubjeđeni u to da su zaista pametni i mudri od ljudi koji ne zastupaju njihove stavove ili su jednostavno prepunili pantalone prerađenom im hranom? Zar su zaboravili da oni kojima se mi suprostavljamo u stvari predstavljaju ove današnje diktatorske nasilnike koji direktno upravljaju trezorima muslimanske financijske moći koja se procijenjuje na milijarde miliona eura i dolara. To su one iste pare koje se koriste u ratovima protiv naše braće i naših stestara u svijetu. To je nasljeđe umeta, a ne njihova privatna imovina i dok mi jadno muslimanstvo u navodnicima muslimansko u navodnicima pućanstvo svakodnevno trpimo posljedice raznih koje kakvih ekonomskih embarga namjetnutih sa zapada i istoka izvana i iznutra otpadnici od Allahove dželešenuhu vjere mislim na one arapske diktatore oni se svakodnevno bogate pljačkajući bogatstvo i metak muslimana na, svje, e, na nivou svjetske imanske zajednice. Danas nam razni kraljevički crvi otimaju bogatstvo i op, uporno ga gomilaju na bankarskim računima u Švicarskoj, Bahamima, Kanarskim ostrovima i još u nekakvim državicama koje ni pojma nemamo da postoje u svijetu. Takvi zagovaraju pripadnost islamu i tvrde da su njihova državna uređenja u potpunom skladu sa islamom, dok s druge strane pomažu neprijatelje i okupatore da ubijaju muslimane. Tamo njima ispred nosa, ni manje ni više u Iraku i Siriji. Samo da je njima lijepo. Fenomen skrivanja istine i pritajivanja jasnih dokaza Ezhera Beganovića i njegovih istomišljenika predstavlja društvenu pojavu koja je konačno i na našim prostorovima uzela vidljivi zamah. Ako su do jučer novotari sa crvenim fesovima, ne svi, ne svi, ugađali politici Savezne federativne republike Jugoslavije i pazili na hatar komunističkih nevjernika, a imalo je iskrenih poraca među tim hođama koji su se borili za stvar islama, onda danas, nakon one euforije o demokratizaciji društva, svoju reinkarnaciju ili ponovno proživljenje doživljava opaka narav onih blesana što smatraju da su uvijek u pravu, a da su njihovi neistomišljenici uvijek u krivu. I ne samo to. Oni smatraju da ako njihovi oponenti nisu u pravu, to jest mi, onda nemaju pravo na govor, to jest mi. Ne, nemaju pravo na vjerovanje, to jest mi. Ili zalaganje da svoje vjerovanje i stavove iznesemo u javnost, baš kao što je to bio slučaj ša, sa šijitskom dinastijom Fatim je u Egiptu kada su okupirali i tlačili muslimane upravo ću sada iskoristiti, iskoristiti moment da javno pozovem redakciju Safa da budu hrabri i odvažni i da objave ovu moju reakciju kao što su u njima u njima blagoprijatnom zanesu zablude i klevete objavili lažo meni i moje braći. Fenomen skrivanja istine i pritajivanja dokaza pravog islama je nešto što se već odvija kroz historiju čovječanstva. U vrijeme Muhammeda ali sratu selam je bilo ljudi koji su prikrivali dokaze. Bilo je onih koji su maksimalno ulagali puno truda da i drugi odvrate od istine jer su bili svjesni da upoznavanje istine od strane naroda od strane naroda, oni gube sve društveno-političke povlastice da na taj način napune svoje džepove dunjalučkom sitnurijom i da njihova ideja, to jest dogma, ovlada društvom. Međutim, kako su bili neoprezni u toj borbi protiv istine, iz, džepo, iz njihovih džepova, koji su natopljeni krvlju nevinih Allahovih robova, počelo je curiti krvavo prokledstvo onog za šta se oni danonočno zalažu tako mi Allaha, stvoritelja nebese i zemlje, kogod bude prolio kap krvi nedužnog Allahovog roba, koji poziva istini Islama, ta neka zna Allah je osvjetnik ovog insana. Allah će se osvjetiti u ime tog insana. On će se osvetiti u ime potlačenih i ubijenih koji su svoje živote založili radi zadovoljstva uzvišenoga gospodara subhanahu wa ta'ala. Ezhere Beganoviću, pitam tebe i tvoje suradnike u Safu, kada je to Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prihvatio politiku Allahovih neprijatelja i kada je ispred nevjernika istupio sa stavom da mu je bolje predati muslimana u ruke nevjernika, da oni sa njim čine što im je volja, ili je jednostavno Ezher dobio fetvu njegovih vjerskih vođa kako smo mi nevjernici ili džehenemski psi koje vađib ubijati. Ja nikada u životu ni za koga nisam rekao da ga je dozvoljeno ubiti i nikoga nikada nisam huškao na svoje neistomišljenike, a to nisu radila ni moje braća, jer sam naučio od uleme Islama da to nije od vjere Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Tako me barem učio moj šejh El Albani rahimehullah i moj šejh Abdul Kadir El Arnaut rahimehullah. Ezhere Beganoviću, upitaj se ko je tekfirovac, ali to pitanje postavi samom sebi preduzvišenom, preduzvišenim Allahom dok si na sećdi Potraži uputu od njega uzvišenog, Allah je milostiv onima koji su iskreni. Allah vas nagradio. Halo, selamu alaikum. Da li me iko čuje? Barakala fikum. čujete me inšala, jel da? Dobro, mi smo inače navikli, kada imamo ovaj tip obraćanja, navikli smo da nam se iznenada gasi, jel tako? Čujete me, svi možemo nastaviti inšala. Gdje sam stao? Bismillah. Da li me čujete sada Allah vas nagradio hajrom? Da li me čujete Baraka Lafiku? Tajf, Allah vas nagradio. Molim vas za strpljenje, braćo. E, šta je bilo posljednji Tajf, Kažem, međutim, valja prikriti istinu i ljude držati u blestavoj tmini zatucanosti i neznanja, kako bi se kasnije nesmetano moglo upravljati njihovim umovima u službi državne politike ili u najmanju ruku, u službi samoga sebe, u trci za što većim gomilanjem materijalnog dobra ili jednostavno u samopromovisanju svojih egoističkih ciljeva, to je dostizanja apsolutne vladavine u narodu, i to u odoru, u odori i plaštu hođe ili brada tog selefiskog daje. Brada tog selefiskog daje koji je u navodnicima ispunjen mudrošću i ekstra racionalizmom. Kogod bude propovjedao suprotno onom što takvi ljudi poput Ezhera Beganovića zagovaraju od islama koji se njima dopada, taj je gadno nagrbusio. Dok se mi trudimo da upozorimo dobro namjernim savjetom. Boga mi oni odradiše svoje. Prvo su nas dobro izblatili da smo Haridžije bez nikakvih argumenata, a zatim su pomoć potražili kod njihove bratske policije da se obračunava sa njihovim neistomišljenicima, to je sa nama. I to ću vam reći u redovima koji slijede. Upravo ti zatajivači istine snose direktnu odgovornost za linč kojeg nevjerničke tagutske policije sprovode nad iskrenim islamskim praktičarima. Njihovim desetogodišnjim kokodakanjem o postojanju vehabija na ovim prostorima konačno postižu malo uspjeha u svojoj namjeri da nas se kukavički i u nedostatku argumenata otara se putem kako ih oni nazivaju aparatima državne bezbjednosti. Kako je moguće da čovjek koji vjeruje zagovara da vjeruju u Allaha i sudnji dan, javno pozove srpsku, hrvatsku, bošnjačku i bilo kakvu policiju koja je do jučer harala po Bosni i na Kosovu sa namjerom da likvidira sve muslimansko, e onda za to je zaista potrebna luđačka hrabrost ili jednostavno budi rečeno takvom je potrebna luđačka košulja kada Allahove neprijatelje poziva u rat protiv ljudi koji zagovaraju istu vjeru u jednog jedinog Allaha. Međutim, šta se tu može? Ne samo da je srce u grudima stjepo, već i pamet u glavi potpuno istruhla. Međutim, onaj koji ne traži zaštitu od Allaha, njemu će zaštita ta huta u njegovoj glavi biti predstavljena kao njegova politička mudrost i superiornost u shvatanju i onemogućivanju političkih poteza njegovih u navodnicima protivnika. Na kraju krajeva, neka se zna Ezhere Beganoviću, a i tvoji istomišljenici, neka znate, a i ja sa vama, da je jedini profiter iz svega ovoga, krst ili križ, koji odaje priznanje vlasniku državnog islama, kojeg ste se vi prihvatili, i njegovim bradatim pomagačima, koji blesavo vjeruju u to kako su neki ljudi u direktnoj službi obaveštajnih organizacija čiji je cilj unošenje razdora unutar muslimanske zajednice u ساعت تاریکانه çamurdu. otrova iz njegovih krvavih ustiju. Tu i započinje sva moja nevolja, a i nevolja naše braće i pozivača u fenomenalni životni sistem islama, jer ovo je vjera živosti i ekstra jake životne energije sa kojom se ni jedna vjera ili ideologija ne može nositi. Iz tog razloga neprijatelji islama shvataju da se protiv islama ne mogu boriti dogmatski ili ideološki, već je potrebno da, uz, da za uništenje islamske akide u potrebe kud i kamo podlije i lukavije metode. Jedna od tih metoda je aktiviranje učmalog i zatucanog shvatanja u navodnicima živosti islama od strane u navodnicima uleme, koje je pod direktnom ingerencijom državnog aparata u ovoj ili nekoj arapskoj državi, koja sebe naziva šerijaskom kraljevinom, gdje se osjeća potreba za postojanjem takvih u navodnicima kolosalnih učenjaka. Upravo ti u navodnicima veliki mozgovi, što sjede u foteljama njihovih institucija, predstavljaju direktnu opasnost po širenje ispravne akide ili ako hoćete da budemo malo opširniji, upravo oni onemogućavaju islama ljudima na onaj način na koji su ga dostavljali ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallam bez ikakve manjkavosti i nedostatka i bez ikakog straha od mogućnog, mogućeg gubljena mjesečne plate i sankcija na koje će sigurno biti izložen. A kamo se reče da su samo sankcije u pitanju. Da se malo posjetimo, Allah vas nagradio hajrom. Situacija iz historije Islama kada velikani pozivaju na džihad, a ulema sultana, poput Esera Beganovića i njemu sličnim, se ponaša kao da se ništa ne događa i kao da to nije nikakav problem, te ne zaslužuje njiha, njihovu pažnju, pa da se i oni pozabave tom nesrećom koja je pogodila umet, ne bili dali od sebe svoj trud i uzeli učešće u odbrani Allahov vjere na ovom kratkom trajnom dunjaluku. Sjetimo se velikog muđahida i pobožnjaka Salahudina al ajubija radijallahu anhu, on je direktni rezultat medrese islamskih učenjaka što se nisu ustručavali da pozivaju u džihad i nisu se ni za momenat bojali ukora onih koji kao stare babetine svakodnevno blebeću da je mudrost islama njihova privilegija i da je ono što je Salahudin uradio u stvari preuranjena reakcija na krstaški genocid nad islamom i muslimanima. Historija se ponavlja. Međutim, vidite kako je ovaj velikan džihada. On ne poznaje granice takvih ljudi. On ne poznaje njihovo znanje. Te se prema njima se on obhodi kao da i ne postoje. On i dalje nastavlja sa svojom misijom i zadatkom s kojim ga je uzvišeni Allah obavezao. Tako se obhodio dok i zadnje krstaškog psa nije protjerao sa tla Palestine i Kuca. Međutim, Nikada nevjernički krstaški psi se neće pomiriti sa činjenicom da su muslimani dio svjetske zajednice i da je upravo islam kod Allaha jedino priznata vjera. Tako su se oni ponovo sakupili u hordama zla, poneseni zanesom džehennemske akide, vođeni paklenom namjerom da što više muslimana ubiju, da što više muslimanki siluju i poniže i da što više muslimanske djece likvidiraju. Međutim, I u ovim situacijama postoje u navodnicima učenjaci i političko-policijski propagatori poput Esera Beganovića i Safa, koji nijemo govore, slijepo vide i gluho slušaju ono što se oko njih događa. Dakle, ono što se dogodilo sa Lahudinu jučer, dragi i poštovani moji, događa se neist, Ezherovim neist, neistomišljenicima danas. Hajde sada, draga moja braćo i sestre, kogod bili, bez obzira da li se sa mnom slažete ili ne, šta reći na ovu glupost? Islam i muslimani izloženi genocidu i likvidaciji, a ovaj mamlaz kudi muđahide. Kada kažem mamlaz, ne mislim na ovog eh, Ezhera, nego mislim eh, na na uh, sultana koji je u vrijeme Salahudina el-Ejubija odbio pomoć Salahudinu el-Ejubiju i korio ga je odakle njemu pravo da sebe nazove sultanom muslimana i odbio mu je poslati islamsku vojsku. Kako uh, taj mamlas kudi muđahida, kako se on osud, usudio da mu konkurira po pitanju vlasti. Zar to nije situacija današnjih arapskih i nearapskih zemalja gdje žive muslimani? Gdje su ta velika izvučna imena islamskih učenjaka? Recite mi tako vam Allaha. Uporno nam godinama pripisuju da mi tekfirimo učenjake da ih korimo. Ali ovo pitanje postavljamo. Umjesto da dignu svoj glas protiv kufra i širka, oni napadaju ljude koji svoju krv zalažu zbog odbrane islama. A oni koji su to odbili, čame u zatvorima. Gdje si ti Ezhere Beganoviću? Sa tvojom interplanetarnom Selamu alaikum. Selamu alaikum wa rahmatullah. Čujete me inša Allah? Tajp, da požurimo prije nego nas ponovo neko omete barakala fikom. Gde sam stao? Ja ću se ponoviti pa kako Allah da. Tajp, gdje si ti Ezhere Beganoviću sa tvojom interplanetarnom inteligencijom? Pa da uvidiš da je tvoje djelovanje pogubno po džemat muslimana dok se umagli tvoje samozablude pretvaraš u pravog konjanika apokalipse koji će nemilosrdno udarati po vratovima muslimana bez ikakvog dokaza iz Allahove objave. Dakle, historija se ponavlja. Međutim, mi se ne žalostimo i ne tugujemo zbog toga jer je uzvišeni rekao huveledi arsala rasulehu bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون On je poslanika svoga poslao s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobošcima. A ovdje, kad kažem mnogobošcima, ne do Allah, nisam tako nazvao Ezhera. Kada musliman razmišlja o nemilosrdnom ratu, koji je namjetnut sljedbenicima istine. Da li me čujete, Allah vas nagradio, šehovi? Javljajte, li, javljajte mi da li me čujete. Dobro, kada musliman razmišlja o nemilosrdnom ratu, koji je namjetnut sjedbenicima istine, načina koji se elektronski i pisani mediji upotrebljavaju protiv njih, protiv nas, kako im se uskraćuju elementarne životne potrebe, izobličava se njihov autoritet. A puno puta ki likvidirani, onda i se jasno vidi da će se ljudi podijeliti u dvije skupine. Prva, skupina koja će povjerovati u te laži, Allaha molim da niko od ovdje prisutnih ne bude od te skupine. Druga skupina je ona koja će povjerovati u ispravnost onoga što musliman želi dostaviti ljudima, inša Allahu Teala. Međutim, ova situacija toliko pritiče muslimana, pa se musliman s vremena na vrijeme ponekada zadesi u stanju razočarenja zbog druge, zbog duge e, vladavine laži i njenih pristalica. <clears throat> Možda mu se čak i učini da tome nema kraja, ali ovaj ajet koji sam citirao liječi njegove rane i poput munje u mrkloj noći oduzima vid silnicima potvrđujući da su Allahov pomoć i pobjeda sigurno blizu. Nagrada za strpljivost je Allahov oprost i blagoslov vjernicima. Nagrada će doći bez obzira na dugotrajnost perioda vladavine silnika i nevjernika. Put je veoma dug, Allahov pomoć i pobjeda su na kraju tog puta, dragi i poštovani moji. Da se navratim na klevetu i laž Ezhera Beganovića, policijskog inspektora Safa, kada tvrdi da sam ja glavni i odgovorni na portal Put vjernika. Mi u Pal Talk sobi Put vjernika smo do prije skoro dvije godine ili malo manje imali identično ime sa portalom Put vjernika. Allahovim kaderom to se skoro u isto vrijeme e, podudarilo. Kada smo vidjeli u kojem se pravcu kreće propaganda i nasrtaji srpsko-hrvatsko-bošnjačkih medija protiv internet portala, a ne paltog sobe put vjernika, a i zbog policijskog maltretiranja kojeg doživljavamo radi imena naše paltog sobe, riješili smo da promijenimo ime sobe u Islam put pravde i istine. Zahvaljujući propagandi i podlosti Safa, koji je mene i moju braću javno imenom i prezimenom prozivao u proteklih četiri ili pet godina, ja sam 26. decembra 2009. godine dobio od SIPE, znači ona SIPA koja je u Bosni, znate ona služba sigurnosti, dobio sam od SIPE zabranu za ulazak, a kamoli boravak u BiH. Zabrana traje do dan danas i ne znam kada će biti ukinuta. Istu je zabranu dobio i moj brat Bilibani. Da sam kojim slučajem bio osvetoljubivi idiot, ja bih sada podigao sudsku parnicu protiv Safa i Ezhera Beganovića i sa priloženim snimkom bi ih itekako dobio na sudu i oni bi meni tada isplatili nadoknadu za laž i klevetu. Međutim, tužit ću ih na sudnjem danu i neka se boje toga, neka se boje toga, jer su u meni našli doista kvalitetnog i odlučnog ahiretskog tužioca, inša Allahu Teala, osim ako se ne pokaju. To što ja nemam veze sa redakcijom portala Put vjernika će ubrzo izaći na vidjelo. I istina će biti jasna ko dan. Međutim, nemoj se radovati nesretni ezhere, i nemoj misliti da me tvoj policijski kodeks prinudio na ovo ili ono javno priznanje koje će mi naškoditi. Ja sam svjestan da ti između ostalog i to želiš, također i tvoji istomišljenici i Safa. Ja sigurno znam da je tvoj bezobrazluk i ljubav prema lažima dio tvojeg mentalnog profila i jedva čekaš da ja sam sebe nekom izjavom krom kompromitiram jer si studirao kako sam čuo ne znam da li je to istina studirao si političke nauke a u sklopu tih političkih nauka je također i izučavanje jel da i studiranje mentalnog profila tvojeg protivnika neka te ja te prepustam Allahu uzvišenom i držim da si direktno odgovoran za sve što mi se može desiti. Ja sam to već puno puta rekao. Da, to ću i sada ponoviti. Ja nisam urednik portala Put vjernika i nemam pojma ko to radi. Kad kažem da sam ja to već puno puta rekao, puno sam puta rekao ovo dva, tri dana od kako me ljudi zivkaju radi ove klevete, a ne ranije. Nemam pojma ko to radi. Međutim, neka znaš Hezere i tvoji safovsi, ja se ne bojim bidni lahi ta'ala i kažem odobravam rad ovog portala i dopada mi se način na koji ovaj portal pl plasira informacije koje nemamo gdje na drugom mjestu pronaći i čuti. Ako me pitaš, o ti slabašni i jadni čovječe po imenu Ezher Beganović, o mojem stavu, kako se na tom portalu iznose vijesti, i kako dočekujem vijesti u zadnjih nedelju dana, ja ću ti odgovoriti da na neke događaje koji se tamo spominju, gledam kao na iskušenje svima nama i o tome je potrebno razgovarati, ali se u potpunosti distanciram tebe, Ezhere, i tvojih dželata piskarala, što ni za moment ne vodite računa o časti i autoritetu muslimana. One špijune sa kojima ti komuniciraš ovdje kod mene u Skoplju, te znaš gdje sam bio i gdje se nalazim, neka te, poslanik Alihi Selatu Veselam kaže, men te tabe aurate, hihi te tabe Allahu aurate, ko istražuje ili prati mahane svoga brata muslimana, Allah će njega sigurno pratiti. Ezhere, jučer su me upitali da li ste vi Safa moja braća, naša braća. Rekao sam da ću danas odgovoriti. Ti nisi moj brat, a ni oni oko tebe. Ti si zlo i smutnja od koje se muslimani trebaju dobro pričuvati. Gospodara molim, da nas ne prepusti u čeljustima tvoje sržbe i sržbe tvojeg idiotskog neznanja, te da nas sačuva vašeg zla kada pušete u novinarske čvorove, da nas sačuva od vašeg safovskog zla, kada smutnju sijete, kada nam na blagodatima zavidite i da nas uzvišeni sačuva od napasti vaše mržnje i osornosti. Allahumma amin još jednom ponavljam, ja ovdje javno pozivam redakciju SAFA da budu hrabri i odvažni i da ispoštuju njihove demokratske principe, a moje, moja islamska načela, te da mi dozvole da uzvratim na njihovu laž i klevetu i da ovu moju reakciju ako imaju hrabrosti, ako se boja Allaha, javno u safu objave sa mojom slikom koju su objavili i da velikim slovima na goveste ljudima da je to moj odgovor na njihovu potvoru i na njihovu laž. Subhanak Allahumma bihamdike, ašadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruke wa tuvu ilaik. Allaha molim da se smiluje, gospodara molim da nas uputi gospodara molim da inša Allahu Teala sačuva zla smutljivaca da pomogne braću koji se iskreno zalažu na putu gospodara subhanahu wa ta'ala da istina dominira molim gospodara subhanahu wa ta'ala da oni mladići o kojima je Ezher Beganović i njegova raja liju krokodilske suze koji su dali svoje živote na putu gospodara subhanahu wa ta'ala da ih uvede u džennetul firdevs gospodara molim da se oni sada nalaze u utrobama džennetskih ptica i da gospodara mole da im se njihova braća sa Dunjaluka pridruže jer ja držim da su to šehidi Allah najbolje zna ja te mladiće volim i nije me briga šta će Ezher Beganović reći i nije me briga zbog čega i na koji način su oni ubiveni kod Allaha je njihov nijet kod gospodara je namjera zbog kojeg su oni svoju krv prolili na putu gospodara Đelešenu ako me čujete ako me čujete alo ako me čujete dragi poštovani moji to je ono sve što sam vam htio večera sreći Allah vas nagradio radite na tome u ime Allaha vas molim jer sam ja mazlum nanesena mi je nepravda poslanik alihi salatu wasalam kaže itteku da'vatel mazlum fe innehu lejse bejneha o bejna Allahi hijab strahujte budite pretpazljivi dove mazluma to jest onome kome se učini nepravda jer između njegove dove i Allaha nema zastora pozivam sve vas prisutne ovdje da budete svjedoci ovome što sam rekao jer gospodar je prije svega svjedok i da se ova poruka dostavi Safu te da oni koliko su bili drski i odvažni kada su izneli svoje laži i klevete na isti način ovo objave i da se javno i da se javno Allaha radi ne radi mojeg haka ili haka moje braće izvine izvine zato što ovim postupcima unose razdor i nemir među sedbenike kible. Selamu Allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Još jednom, e, Allah vas nagradio što ste imali strpljenja te ste me saslušali. Selamu alaikum wa rahmatullahi Obarakatuh. Selamu alaikum wa rahmatullah. Selamu alaikum wa rahmatullah. Da li me čujete, Allah vas nagradio hajrom. Tajib, ja sam na početku obećao da će vam uh, ovdje prisutni opovi na kraju mojeg izlaganja pustiti onaj snimak od 7 minuta. Nadam se, uh, nadam se, inša Allahu teala, da ovdje prisutni opovi imaju snimak. Ukoliko ga nemate, uko, evo, guraba, guraba imaš snimak, jahi? Imaš snimak, jahi? Imaš snimak, jahi? Ajde bujrum, evo prepustam mik gurabi, eh i pusti snimak i pojačaj ton bare kalafik. Znači, bilo je pokušaja sa strane, ljudi su otvarali svoje sobe i koristili su tebe naših daje. Na taj način su doveli ljude zabludu, da se ovi upitaju zašto toliko stopa da jedni nadržaje. Da bih te ja zamos, zamolio Allah te nagradio hajrom mahi. Mm. Ako već pustate naš kraj, priključite su, se... Stani, halal, halal, ko su tvoje, ko su tvoje daje, vaše daje? Slušaj, Mehi, znači Ebu Tejma, kojeg ti momentalno pustaš u sobi kod sebe, šejh Nusret, šejh Bilal, ja, šejh Bilibani, Adem, znači ako nas već pustate tamo u vašoj sobi, znači ja bi te zamolio, ja bi te zamolio, e, pridružite se, pridružite se radu sobe put vjernika, dobrodošlice. E, nemamo ništa protiv. Ukoliko e, ne želite da radite sa sobom put vjernika, a i dalje putate vaše persove, jel da? Mm. Znači, da znamo kako ćemo kontaktirati sa vama, Allah te nagradio daje, ahi, znači to smo mi daje, ili ja, evo, kao emir sobe put vjernika, to sam ja, ja i šejh Biliban, i to smo ljudima dali e, u obavezu. Zbog čega, ahi? Zato što e, vama možda nije poznato od ranije, ali ahi, to su bili napadi, to su bile uvrijede. Ahi, ne možemo mi da dozvolimo ljudima da pišu na javi, dođe ti neki biser, predstavlja se da je brat, da je tvog menheđa, i javno tu najavi pozove u džihad. Stva, mislim, radi stvari koje nemaju nikakve veze sa našom metodologijom rada, radi stvari koje će sigurno nama naškoditi i naštetiti. A mi blage veze nemamo ko je čovjek koji stoji tamo iza monitora. Zato kada smo počeli sa radom, uslovili smo da oni opovi koji se prihvate ovog posla, mi smo njima zakazali sastanak, ehi, tri mjeseca unaprijed, da se u Bosni vidimo, da vidimo ko su ljudi, šta su ljudi, jesu braća od povjerenja i da u četiri oka popričamo. Da se upoznamo i da znamo s kim imamo posla. Da znamo ko vodi ovaj posao, u koga se treba imati povjerenje. Razumeš me, Ahi? Ne. Da e, uspjeli smo kod ljudi da stvorimo odgovornost prema celoj ovoj stvari. I uspjeli smo kod ljudi da stvorimo osjećaj da je ovo Naudu billah. Ne želim ja ništa, ne želim ja ništa da razdvojim. Vjernika ekskluzivni, ekskluzivni, da ekskluzivni su u smislu da na palu želimo da idemo samo mi u put vjernika. Tvoje sobe ne pripojiš sobi put vjernika Baraka Lafik. A kako da, pri... Nije problem. Kako da pripojim? Ćemo, promjenit ćemo ime naše sobe. Evo neka bude problem nije ahi. Samo da to bude jedinstveno. Da ne ide u tisuću dijelova, razumiješ me? Ali ako želiš da kažeš da ti širiš islam, da ti širiš vjeru, onda snimaj naše dersove, Allah te pomogao i preko CD-a ih plasira jehi. Nikakav problem nemamo s time. Naprotiv, bit ćeš nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ti si naš brat. Ja, inša Allah ovaj, radi se i to isto i na, to, na taj isto cilj radi, međutim ovaj, prestalo se i to da radi, prestalo se i to da radi zato što nam je dostavljeno, dostavljeno je da se ne smiju puštati vaše dersovi sa vašim reklamama sa sobom put vjernika. Pa smo mi prestali puštati sve što na, naglašava put vjernika, ja nisam znao da su svi ti, sad svi te daje što si i nabrao, da su to sve vaše daje, kako, kako ti rekao. Absolutno. To znači iz tvojih usta ja govorim sada, ti si rekao da su to vaše daje. Ovaj, jeste, jeste, ovaj, naše su tu to. Hajde, inšala, hajde, smo svi, pa njemu ćemo Znači, kada ti ja govorim, ahiđa zahvala hajde, znači, kada ti ja govorim, kao da ti svi oni govore. Znači, znači ti si e, emir uh, svega toga. Ja sam, ja sam faktički glasnogovornik, glasnogovornik sam tih naših daja, barakala hajde. Data mi je ta, znači, data mi je ta privilegija da govorim u njihovo ime. A ti slobodno razgovaraj se kojim god hoće. Pišite se vi tamo, ahiđa, Znači, pišite se vi tamo, dopisujte se, raspravljajte, diskutujte, ali nemojte da pustate naše dersove džezakallahe. Znači, ti, ti staješ, stojiš iza toga i zabranjuješ da se ne puštaju dersove. Bez dokaza, Ahi, bez ikakvog dokaza. da zabranjujem. Ahi, pa ti tako vičeš, daj, mi, da stojim daj mi dokaz i suneta, Ahi, daj mi dokaz, daj mi dokaz da ne smiješ da se puštaju. Daću ti. Hajde, inša Allah, daj. Daću ti, Ahi. Znači, ne samo da, ne samo da zabranjujem, ne samo da stojim iza toga, da. nego naprotiv, uh, ukoliko budete nastavili, da. a ne želite da surađujete sa nama, da. da budete nastavili da rušite ovaj rad ovdje kod nas, mi ćemo i na drugačiji način tako la, I tako la, i, i tako la, i tako la, nemoj tako da pričaš da mi rušimo, ja ne rušim ništa su. Ajde, to je velika, to je velika, velika stvar iz svojih usta što je izašlo sada. Hi. To je velika stvar. Slušaj me, slušaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad već tražiš argumenata. Ajde. Kaže poslanik alejhi selam i da buji alil khalifetaini waqtul al-akhir minhuma. Ako se da prisega jedan dvojici halife, ubite onog drugog. Znači, muslimani su se složili da nam ovaj treba bude biti vođa i rade na tome, trude se, postigli su uspjeha. A šta ti sad sebe stavljaš na, hali, na dolazi, mjesto halife? Odjedno dolazi grupa ljudi koji nemaju nikakve kompetencije da urade nešto bolje, već samo da budu tu, da prisustuju na terenu i da stvore zabunu kod ljudi. Poslanik Alihi Salatu se nam nasavjetuje da takvom halifi ne smijemo dati prisegu na pokornost. Naprotiv, treba se dići protiv njega. Ja ne kažem da se treba dići protiv vas, ahi. Pa to da, govoriš, to govoriš. Tako razumijete. To, pa to govoriš, ahi. Ali samo te pozivam, samo te pozivam da radimo zajedno, ahi. Pa kako, kako ćeš tako pozivati? Ako tako pozivaš ljude u islam, kako će ljudi doći u islam? Subhanallah, subhanallah. Istio si vreću, da ti budem iskren, istio si sve što ste da kaže, znači ti si pripremio šta ćeš da kažeš i šta je, šta je tu sve problem. Hajde, Nisam ja ništa ja pripremio, se ovo je metodologija koju mi gajimo već pet godina, Ahidze, zahvala he, a ovo istreso si, pripremio si, neću ti zamjeriti na ovoj uvrijedi, jer znam, već smo imali ovakvih nastupa od strane neke braće koji u trenutku malo ga ponese Hamas, malo mu provi, no, no, no, no, no, nije to to, in, in, sabirin, in ma sabirin, ja se buram, šta ti sad sve se meni izgovorio i rekao da mi rasturamo vaš trud, da mi ovo radimo, da mi ovo radimo. Zato Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tajbeh i barakalafikum, braćo, znači ovo je snimak. I one, e, one e, prekide u snimku, znači snimak je u originalu takav, kao takav postavljen e, u safu. Znači nije, nije telefonski ehi. Znači nije telefonski snimak, ne, ne, ako se sjećam, ja sam na palu pričao sa tim čovjekom. Znači, na palu sam pričao, nećemo sad na montiran, ne na montiran, ja se ne sjećam detalja, znam da sam puno duže pričao sa tim čovjekom, ali oni su to samo 7 minuta izvukli i eto, kao što ste svi mogli čuti, o, o kakvim se biserima radi da Allah sačuva. O kakvim se biserima radi da Allah sačuva. Eto, znači to je to. E, svi zainteresovani, e, slobodno izvolite e, posjetite elektronsko izdanje SAFA. Znači vidjet ćete sliku vašeg brata Ebu Idriza tamo i vidjet ćete moje ime i prezime. Pročitajte tekst i sve će vam biti jasno o čemu smo mi večeras govorili. Allah vas nagradio svakim hajrom. Još jednom, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh i e, ako vas mogu zamoliti bare kalafik eh, da, da potražimo od opova da skinu ove crvene fesove s time što bi vas zamolili eh, a redovni posjetioci ove sobe znaju da je to politika ove sobe da ne prihvatamo nikakve znači uvrijede, nikakva prozivanja, nikakve tendenciozne komentare s bilo čije strane. Niti želimo neko nas da brani, E, jel da, da napada drugu stranu, niti ćemo to prihvatiti, e, jel da, da neko s druge strane to uradi, e, ukoliko primjetimo tako nešto, Allah vas nagradio, ponovo ćemo staviti, bit ćemo primorani da stavimo ove crvene fesove, znači ne u želji da vas uvrijedimo ili da vas omalovažavamo, smatramo ovakvim ili onakvim, jednostavno u želji inša Allahu Teala da sprečimo moguće, moguće nesporazume zbog e, da iz razloga nekoga ne ponese atmosfera Allah vas nagradio svakim hajrom taj braćo znači بسم الله Bismillah, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Da se čujemo? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulam ala alihi wa sahabi ajmin. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Draga braće, poštovane sestre, bilo je to izlaganje od naše